U redu. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo se družiti s komentarom knjige Tevhida autora Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahullahu ta'ala koji u ovoj svojoj knjizi skupio je kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i učenjake i govore islamskih učenjaka a svi ti govori ukazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću da je on jedan jedini dostojan obožavanja na dva načina potvrđujući to i negirajući svima drugima dostojnost da im se uputi bilo koji dio ibadeta. Oni koji su bili prisutni, prethodilo je šest poglavlja iz ove knjige. U prvom poglavlju autor je govorio o obaveznosti vjerovanja, odnosno da je čovjek ubijeđen u svome srcu i da to očituje svojim jezikom i da svakodnevno dokazuje svojim dijelima, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski Bog dostojen obožavanja. U prvom poglavlju dakle govorio je kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o obaveznosti vjerovanja u to da je Allah jedini istinski Bog. U drugom poglavlju govorio je o vrijednosti takvog vjerovanja. Da onaj koji bude vjerovao na takav način, svoj život proveo u tome, iskončao svoj život na tome, pa makar i imao čak i velikih grijeha, ako Bog da, ući će u džennet. Njegovo konačno i vječno boravište bit će džennet. U trećem poglavlju govorio je ukoliko se takav vjernik sačuva i velikih grijeha, po mogućnosti što je god moguće više i manjih griha, zatim novotarija i slično, da postoji mogućnost, ako umre kao takav muvahid, da će ući u džennet bez polaganja računa i bez ikakve kazne. Zatim u četvrtom poglavlju je govorio o opasnosti suprotnosti ovoga. Dakle, da čovjek, da osoba smatra, bilo da je ubijeđena ili da to kaže svojim riječima, ili da svojim dijelima da do znanja da neko drugi mimo Allaha zaslužuje da mu se uputi neki ibadet. Dakle, bez obzira, makar to i ne činio, ali bio ubijeđen u srcu, potvrđivao to riječima, jest, može, treba, nema smetnje i slično, makar i ne činio. I autor je govorio o opasnosti toga. Dakle, ko umre na tome, ko umre na velikom širku, dakle smatranje da neko drugi dostojan je ibadeta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je veliki širk, što Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno neće oprostiti, kao što je o tome govorio i govori Allah subhanahu wa ta'ala u knjizi na mnogo mjesta. Pa je autor, dakle, da ukaže na Allahu jednoću da je jedini on dostojan, govorio, dakle, i o suprotnosti, da niko drugi nije dostojan, jer se kaže najbolje se jedna stvar upozna, kada se predoči i njena suprotnost. Zatim je u petom poglavlju govorio o čemu? O obaveznosti pozivanja u to. Jer ako je obaveza da vjerujemo, svi ljudi da vjeruju da je Allah jedan jedini istinski Bog, a vidimo da nije tako, da ljudi ne vjeruju, onda je obaveza ih pozivati da povjeruju. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga svim ljudima slavu poslanike, poslanika više nema, ostali su njihovi sledbenici, onda je na sljedbenicima obaveza da pozivaju onome čemu su pozivali svi poslanici. Pa je o tome govorio u petom poglavlju o obaveznosti i vrijednosti pozivanja drugih ljudi da povjeruju, da budu ubijeđeni, da očituju svojim jezikom i svojim dijelima da dokazuju, odnosno da svaki vid ibadeta upućuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A ibadet je sve ono što Allah voli, sa čime je zadovoljan od riječi ili dijela, javnih ili tajnih. I u šestom poglavlju, prije nego li sada krene od sedmog poglavlja, ponovo se vratio i pojasnio šta je tevhid. Šta znači Allaha jedinog obožavati? Šta znači Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog obožavati? Šta znači tevhid? Pojasnio je tevhid, to su u stvari riječi la ilaha illallah. Ono što svi mi svjedočimo svojim riječima. Međutim, to treba dokazati i dijelima. Pa je autor spomenuo, koliko se sjećate u prethodnom, spomenuo je četiri kuranska ajeta, jedan hadis u prethodnom, dakle šestom poglavlju. Spomenuo je, dakle, kako vjerovati u Allaha da je Allah jedini istinski Bog, odreći se svih drugih lažnih božanstava. Kada je spomenuo primjer Ibrahima, ali i da se odrekao, dakle, da čovjek treba da se odrekne, da kaže, da nema ništa s njima, da ima jedino sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. Zatim, autor, kako rekao, je bio poseban u spominjanju poglavlja i spominjanju šerijatskih tekstova pod poglavljima. U trećem i četvrtom kuranskom ajtu kojeg je spomenuo u prethodnom poglavlju, naveo je dva osnovna razloga zašto ljudi obožavaju druge mimo Allaha. Zašto ljudi uzimaju druge osobe, stvari za božanstva mimo Allaha. Pa u trećem ajtu je spomenuo korist, a u četvrtom ajtu je spomenuo ljubav. I ljudi uglavnom druge obožavaju zbog ovoga dvoga, očekujući neku korist od njih, da im pribave korist, da im budu od koristi ili zbog toga što ih vole. Hm. Pa je došao autor nakon toga sa sedmim poglavljem. Nakon toga odpočinje autor, nakon ovih šest velikih poglavlja, odpočinje s poglavljima u kojima pojašnjava razne vrste širka među ljudima – prisutne među ljudima. I mi ćemo vidjeti mnogo, mnogo toga, iako je dakle autor živio prije nekih dvije stotine, dvije stotine, trideset, četrdeset godina, sve te stvari postoje i kod nas. Danas među ljudima, muslimanima, ovih stvari ima. A one su ili od malog ili od velikog širka. Dakle, opasnost, poznato vam je dobro ako se kaže mali širk, to ne znači da je to nešto malo, da je to sitno, da na to ne treba obraćati pažnju, dosta je da se kaže širk. Dosta je da se kaže širk, pa makar bio i mali. Dosta je da se imenuje širk. A to je ono što Allah neće oprostiti. I kada smo govorili, kada sam govorio u četvrtom poglavlju i spominjao Kur'anske ajete i sure Nisa, rekao sam da se učenjaci razilaze da li će Allah oprostiti i mali širk bez pokajanja. Pa ima učenjaka i Allah najbolje zna to je ispravniji mišljenje da Allah neće oprostiti ni mali širku koliko se čovjek ne pokaje za to. Ukoliko čovjek bude živio i na jeziku mu stalno bilo da nije bilo Allaha i tebe, tako mi života, majke mi, kabe mi i ostalo, umre na tome. Allah to neće oprostiti. Allah najbolje zna to je ispravnije mišljenje. Pa zato čovjek treba će, Allah najbolje zna, zaslužuje da odgovo, odgori sutra na drugom svijetu. Jer je u Kur'anskom ajetu surje Nisa 48. i još jednom surje Nisa, dakle, došlo općenito da Allah neće oprostiti širk da mu se čini. Hm. Pa dakle, dosta je da se kaže i mali širk, to je dakle i takako i takako opasno, a ne nešto ha, sićušno, bezvrijedno na što čovjek ne treba obrati pažnju. Pa dakle, nakon ovog sedmog poglavlja počinje da spominje sve stvari ubjeđenja koja su prisutna kod ljudi, a koja narušavaju vjerovanje u Allahu jednoću. Dakle, ne može čovjek biti vjernik ili ispravni vjernik u Allahu jednoću ukoliko ove stvari bude imao pri sebi. Ukoliko ove stvari bude imao pri sebi. Budući da je u, ha, u prošlom poglavlju, šestom poglavlju govorio da ljudi uzimaju druge za bogove mimo Allaha radi koristi došao je sa ovim sedmim poglavljem u kojem se spominje korist. Pa je naslovio poglavlje babun mine širki libsul halkati wal hajti wa nahvihima li ref'il bela au def'ihi. Hmm. Rekao je od širka je oblačenje halke, narukvice ili končića ili nečega sličnog da bi se sačuvalo od belaja, ne da će, ili da bi se izliječilo od toga. Da bi se čovjek zaštitio preventivno, da mu se ne desi zlo, ili kad se desi, da se izliječi od toga. Dakle, spominje se korist. Oblačenje halke, ili narukvice, ili končića, ili bilo čega drugog. Zašto Allah nije propisao spomenuo da je to dakle ispravan način, razlog, put kako da se čovjek zaštiti od nedaće ili da postigne korist. I mi ćemo dakle sada vidjeti kroz ove tekstove koje je autor spomenuo da toga dakle ima i kod nas. Da toga ima i u današnjem vremenu, jeli pri ljudima. Autor je rekao od širka je. Dakle, u osnovi ovo što će sada spomenuti, o čemu će govoriti kroz kuranske ajte, hadise od malog širka – U osnovi od malog širka, ali može da preraste u veliki širk. U osnovi od malog širka, opet ponavljam i kažem, to ne znači da je to nešto sitno, bezvrijedno. Jer ako se sjećate, govorio sam u četvrtom poglavlju, a i u par navrata na drugim predavanjima sam govorio da ima učenjaka koji kažu da pojedini vidovi malog širka su veći od velikih grijeha. Da pojedini vidovi malog širka su veći od velikih grijeha. Hm? Veći od alkohola, veći od bluda, veći od kamate. Jer ha, se čovjek veže za to, a obaveza je vezati svoje srce samo za Allah. Mali širk može da preraste u veliki širk mali širk može da preraste u veliki širk i ovdje ću, ako Bog da spomenuti jedno pravilo, kad, ako Bog da naiđe vrijeme za to i to pravilo će prolaziti kroz sva naredna, naredna poglada. Dakle, u osnovi je ovo mali širk, ali može da bude, može da bude veliki, veliki širk. Pa dakle, autor ovom poglavlju spominje objeđenja i radnje. Zašto je spomenuo ovo poglavlje? Zato što kroz šerijatske tekstove koje je spomenuo u ovom poglavlju spominje objeđenja ljudi, spominje vezivanje ljudi za druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a to dakle narušava, umanjuje ili potpuno ruši čovjeko vjerovanju u Allahu jednoću. Tra, e, e, dakle, prošli puta je bilo da ljudi uzimaju druge za božanstva iz koristi ili, ili ljubavi. Traženje koristi od nekoga drugog mimo Allaha, traženje da čovjek se zaštiti od nedaće i to traži od nekoga drugog mimo Allaha, to je ibadet. Traženje pomoći, traženje zaštite, traženje utočišta, to je jedan od ibadeta. Hm? Pa ukoliko to čovjek čini od nekoga drugog, traži od nekoga drugog, time narušava svoje vjerovanje u Allahovu jednoću, To se traži samo od Allaha. Allah jedini, kao što ćemo sada vidjeti u ovom prvom ajtu kojeg je spomenuo, Allah jedini donosi koristi od agnava štetu. To je svojstveno samo njemu. I nemoguće je da to čovjek traži od nekoga drugog. Kada čovjek traži od nekoga drugog ono što je svojstveno samo Allahu subhanahu wa ta'ala, može da naruši skroz svoje vjerovanje u njega. Zato je autor dakle došao sa ovim poglavljem. Koja veza dakle ovog poglavlja sa knjigom o Allahove jednoći, knjigom koja govori o Allahove jednoći, Veza je ta što čovjek ukoliko bude imao pri sebi ove stvari, bude stavljao halke, končiće ili bilo šta drugo, kao što ćemo vidjeti kroz hadise, veže se za to, traži od spomenutog korista, ne od Allaha subhanahu wa ta'la i time narušava svoje vjerovanje u Allahu jednoću. Autor je u ovom poglavlju spomenuo jedan kuranski ajet, dva hadisa ili tri hadisa i jedno, jedno predanje od ashaba. Pa kuranski ajet kojeg je spomenuo jeste 38. ajet iz sure Zumer. Spomenuo je dakle jedan kuranski ajet, dva ili tri hadisa ovisno citatima i jedno predanje, dakle govor Huzeyfe radijallahu ta'ala. Kur'anski ajet kojeg je spomenuo jeste 38. ajet iz sure Ez-Zumer u kojem Allah dželle kaže: "Wala in sa'altahum Men khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ako bi ti njih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, za sigurno bez imalo sumnje rekli bi Allah.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 Onda ti reci, mislite li vi, ili šta mislite, da li bi oni koje vi pored Allaha dozivate mogli otkloniti štetu ako Allah hoće da mi je učini? Ako Allah hoće da mi se desi šteta, da li bi oni koje vi dozivate mimo Allaha, koje vi obožavate mimo Allaha, da li bi oni mogli otkloniti tu štetu ako Allah hoće da mi se desi? Ili ako on hoće da mi podari kakvu milost, da li bi oni mogli zadržati tu milost da se ne spusti na mene? Reci, meni je dovoljan Allah, samo se u njega pouzdaju oni koji se pouzdavaju. Dakle, u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala prvo ukazuje na svoju rububijet. A to je poznato kroz Kur'an da Allah kada želi da dokaže da je jedini on dostojan obožavanja, govori o svojim osobinama koje posjeduje jedini on, I kaže, ako bi ti njih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, jesu li nebesa i zemlju stvorili ta njihova božanstva koja oni obožavaju ili Allah, sigurno bi rekli Allah. I ovo je dokaz da mušrici i mnogobožci su vjerovali u Allaha i vjerovali da On sve stvara. Ali ih to nije činilo muslimanima. To ih nije činilo vjernicima. I dalje su ostali mnogobožci. Zašto? Zašto? Zato što su mimo Allaha dozivali druge. Od drugih mimo Allaha su tražili korist i odagnavanje štete. Allah ovde to ispominje. Spominje ovde. Pa kaže ti reci, upitaj ih. I ove riječi, mislite li vi, šta vi mislite, da li bi vaša božanstva, ove riječi imaju dva značenja. Ili dakle negiranje, kada kažeš šta misliš, zar je moguće to, Dakle, to time se želi negirati. Ili se doista pita, hajde odgovorite mi, ako ste imalo razumni, ako ste imalo pametni, odgovorite mi. Allaha priznajete kao gospodara da je sve ono stvorio, zašto ga onda ne obožavate? Kako možete mimo njega koji je sve ovo stvorio i svim vlada tražiti korist od nekoga drugog koji ne vlada tim? Allah je sve ovo stvorio i on svi vlada i nebesima i zemljom i korist je zasigurno kod njega. Jedini on može koristiti. Što tražite od drugih? Pa kaže, reci, mislite li vi da li oni koje vi obožavate ili koje vi dozivate, došlo je ovdje tedun, koje vi dozivate ili obožavate, dova je, kako je došlo, ha, ibadet. Dova je ibadet. Svaki ibadet ima cilj dove. Svakim ibadetom vjernik se želi približiti Allahu. Ima dakle značenje dove. Kao što od Allaha subhanahu wa ta'ala doviš, ali kako učenjaci tamo govore, postoji ha, dova kojom nešto tražiš, konkretno moliš Allaha, a postoji dakle i dova kojom se želiš približiti Allahu, pa da na osnovu toga zadobiješ kod Allaha sevap, nagradu i ostalo. Pa svi ibadeti imaju to značenje. Imaju značenje dove. Zato Allah ovde kaže, ha, Reci one, oni koje vi dozivate. Oni koje vi dozivate. Šta mislite da li bi mogli sačuvati me štete ne da će ako Allah želi da mi, da mi je učini, ako Allah želi da mi se desi ta ne da će. Da li bi oni mogli to otkloniti od mene? Jesu li oni ti koji mogu da koriste? Želi se, Allah želi da mi se desi neko zlo. Kada se kaže, je tako, da mi se desi neko zlo, to se misli u našim očima. Hm? Allah ne želi svojim robovima zlo, nikada. Mi jeste, mi kažemo vjerovanje u Allahu u odredbu dobra i zla, ali kad kažemo ovo zla, misli se to je kako mi doživljavamo zlo. Nećeš nigdje naći u Kur'anu, niti u sunnetu, vjerodostinom sunnetu, da Allah želi svojim robovima dobro, zlo, da želi zlo, nigdje. Sve, svugdje se spominje dobro. Dakle, i ono što u našim očima ispadne kao zlo, ono što trenutno mi doživljavamo kao zlo, kasnije se ispostavi mi sami, uvjerimo se da je u tome bilo dobro. La nedri, ašarrun, uride bi men fil ardi em arade bihim rabbuhum rašeda. Kažu džini. Nakon što su čuli Kur'an, I nakon što su povjerovali, rekli su, mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im njihov gospodar želi dobro. Hm? Kada je riječ o dobru, spominje se gospodar. Ali kada je riječ o zlu, ne spominje se niko. Kaže se, da li im se želi dobro, da li im se želi zlo, mi ne znamo. Ili im njihov gospodar želi dobro. Kada se spominje dobro, obavezno se tu spominje gospodar, Allah. Ali kada se spominje zlo, nema spomena Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah ne želi svojim robovima zlo. Sigurno. Pa da li ako Allah propiše nešto što je po mene zlo, da li oni mogu me sačuvati, da li me mogu koristiti? Ili ako Allah želi da mi spusti neko dobro, neku blagodat, neki ni'met, neku milost na mene, da li oni mogu se ispriječiti između Allaha i milosti i mene, odnosno da li mi mogu štetiti na takav način? Ne mogu. Zato kaže nakon toga, kul hasbi Allah, reci dovoljan je meni Allah. Odnosno, ja sam zadovoljan sa Allahom, zadovoljan sam sa njegovom odredbom, od koristi, šteti, što god mi se desi, ja sam zadovoljan. Zatim je došlo, وَعَلِيهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلِيهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ I samo na njega neka se oslanjaju oni koji, koji se oslanjaju, dakle oni koji se pouzdavaju. Pa vidimo, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu pojašnjava stanje mnogobožaca i njihovih božanstava. Dakle, oni iako su vjerovali da Allah postoji, da je Allah gospodar svega, to ih nije učinilo vjernicima. Danas kada između nas postoje ljudi, jel tako, koji kažu, neki čak kažu ima neka sila, jel tako? Ima Allah, ima sila, ima Allah i vjeruju, povjeruju da Allah postoji. Ko je stvorio, stvorio Allah. Ali nema ibadeta, I ako kažeš da je on, da nije vjernik, uf, Haridžija si ili si ovakav tekfirovac ili ovdje ono, dobro, gdje je ibadet? Ovakvi su bili mušici u Mekke. Počesto autor u drugim svojim knjigama spominje kako je njegovo stanje, a i današnje stanje gori od stanja u kojem je živio poslanik Alihi Salosam. Tadašnji mnogoborci su obavljali hađ, tavafili oko Kabe, hranili, pojili hađije, vjerovali u Allaha, dovili Allahu, činili određene ibadete Allahu, današnji mnogi koji za sebe kažu da su muslimani, nemaju ništa od vjere. Ništa nemaju od vjere. Iako su minareti tu, džamije tu, drže se predavanja, imaju medrese, imaju fakulteti, imaju predavanja na drugim mjestima, ima neka sila, ima Allah, dovoljan je to. I neki ih opravdavaju u tome. Koji kažu da je dovoljno da čovjek spozna Allaha, da Allah postoji, on ima iman kao što je imao iman Ebu Bekr, kao što je iman Džibrila i sl. Bož sačuva. Dakle, Allah spominje, vjerovali su Allaha. Ako bih bi pitao ko je stvorio, stvorio Allah, niko drugi. Ali to nije učinilo vjernicima. Šta je ono, i o tome je bilo govora u prethodnom poglavlju, šta je ono što čovjeka čini vjernikom? Dakle, ne samo da vjeruje da je Allah gospodar i ne samo da vjeruje da Allah po, ima najljepša imena i su uzvišena svojstva, već da se pokori Allahu, da ibadet čini Allahu jednom jedinom, ništa od tog ibadeta nikome drugom, nikome drugom, makon bio. Pa nakon toga, dakle vidimo Allah subhanahu wa ta'ala nakon što pojašnjava njihove, njihovo stanje pojašnjava jedan od vidova kako su oni činili Allahu širk, zbog čega su između ostalog bili mnogobožci zbog toga što su tražili od svojih drugih lažnih božanstava pribavljanje koristi od agnavanje štete. Tražili su od njih. U to vrijeme bili su kipovi od drveta, od kamena. Obožavali su dobre ljude, pravili turbeta, jel tako, na njihovim kaburovima, poznato, lut, e, lat, kip napravljen na mjestu dobrog čovjeka. Doći ako Bog da govor o tome. Na mjestu dobrog čovjeka koji je spremao hranu za hađije. Taj baš izraz je lut, ima značenje, dakle, spravljanja, miješanja hrane. Pa kada je on umro, na njegovom mjestu su napravili turbe. I posle je napravljen kip. I posle je bio jedan od tri kipa koje Allah spominje u Kur'anu. Jedan od onih koji su se najviše obožavali vjerovali u dobre ljude, vjerovali u meleke, tražili pomoć od meleka, od dobrih ljudi, od kipova. Ha. Dakle, pojašnjava jedan od vidova ibadeta kojeg su mnogobošće činili svojim božanstvima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražili korist od njih, pribavljanje koristi, odagnavanje, odagnavanje štete. Zatim, naređuje svome poslaniku Muhammedu alihi salucam da ih ukori zbog toga i da kaže da se ne može tražiti od njih. Ne može se tražiti korist od njih. Niti odagnavanje štete od njih. Već od koga? Od Allaha. Zato kaže hasbi Allah, dovoljan je Allah. Za traženje koristi, za postizanje koristi i odaljavanje štete od tebe, odagnavanje štete, Allah je dovoljan, jedan jedini. Zato na njega se pouzdaju. Zato na njega se, na njega se pouzdaj. Pa vidimo dakle iz ovog kuranskog ajeta. Nekoliko koristi prije nego što spomenemo zašto je autor ga spomenuo u ovom poglavu. Vidimo dakle iz ovog kuranskog ajeta kako se postaje vjernik, šta čini čovjeka vjernikom. Mora da vjeruje da je Allah gospodar, da Allah ima najljepša imena i uzvišena svojstva i da Allah učini svaki vid ibadeta. Sve dok dakle i ovo treće ne bude imao, nije vjernik. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da je obaveza osuditi zlo. Mislite li vi da oni koje vi obožavate mogu koristiti ili štetiti? Dakle, treba osuditi, osuditi zlo. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da onaj koji je gospodar nebesa i zemlje i zaslužuje da bude istinski Bog, da se obožava. Njihova božanstva ništa nisu stvorila. Ništa ne mogu stvoriti. Njihova niti bilo koja do sudnjega dana. Jedini Allah je gospodar svega. Zato jedini Allah i zaslužuje da se obožava. Kako mogu tražiti korist? Upućivati dove, tražiti ostvarenje koristi, nadati se svoje srce, vezati za njih, očekivati korist, a ti ništa, ništa ne stvaraju. Pa vidimo iz tog, iz tog razloga da je ništavno, mm, van svake pameti, daleko od razuma tražiti nešto od smrtnika, od mrtvih, dakle ono što je u mogućnosti da da jedino Allah subhanahu wa ta'ala tražiti od kamena, tražiti evo sad će doći spomen od tih predmeta da ti koristi halka, da ti koristi narukvica, da ti koristi končić, da ti koristi potkovica, da ti koristi ovo ili ono to je van svake pameti I poznato je, dakle, kada nije vidljiv razlog, kada nije vidljiv rezultat, to je dokaz da se srce veže za to. To je dokaz da postoji pogrešno objeđenje u srcu. Kako može potkovica da ti koristi? Da te potkovica sačuva od udesa, saobraćajnog udesa, to je van svake pameti. To znači da mora da postoji neko objeđenje po pitanju te potkovice. Da je čovjek vezao svoje srce za to, za zapis, za za končić, za slično. Gdje će to korist čovjeku? Gdje će to odagnati od čovjeka štetu? Sačuvati ga štete? Nemoguće. Dakle, mora da postoji pogrešno objeđenje. Mora da postoji vezanje srca za to. A srce se veže samo za Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da onaj koji traži od drugoga ono što je svojstveno samo Allahu, a samo Allahu je svojstveno da da korist, da te okoristi i da te sačuva od štete. Da čovjek time čini širk. A čovjek time čini širk. Ukoliko traži od drugoga ono što je svojstveno samo Allahu, tog drugog pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, on postaje mušrik. <clears throat> Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da je obaveza oslonuti se na Allaha subhanahu wa ta'ala i biti zadovoljan njegovom odredbom. I oslonuti se na Allaha znači posegnuti isto za svim onim što je Allah propisao da se radi da bi došao do koristi i da bi se sačuvao štete. To je istinski oslonac. Ni istinski oslonac da čovjek sjedi i da se osloni na Allaha doće mu ili sačuvaće se štete. Izliječit će se od bolesti ovoga ili onoga, a samo sjedi. To nije istinski oslonac. Istinski potpuni oslonac jeste da posegneš za svim što je Allah propisao ili što je dokazano, dakle da koristi i onda se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala da ti da ozdravljenje u tom lijeku, da ti da korist u tom dijelu i sl. Ha. <clears throat> Ovdje je rečeno, reci o Muhammede i ti kuranski ajti uglavnom se odnose i na njegove sljedbenike. Osim ako postoji pojašnjenje da se odnosi samo na njega. Pa dakle, a ovdje ne postoji. Ako je rečeno poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, reci šta mislite, da li vam to može, da li to koga vi obožavate može koristiti ili štetiti? To je bilo naređeno njemu i to je naređeno također nama. Kada vidimo kod ljudi ovakva pogrešna objeđenja, kao što ćemo sada vidjeti kroz ove hadise, koje je autor spomenuo, da treba pitati šta misliš, to može koristiti, to može štetiti, zatim mu dakle ukazati, jer ovo su stvari u najmanju ruku u najmanju ruku od širka, malog, od malog širka, uglavnom kod ljudi. Ha. I ono što će se ponavljati kasnije, a to se može pribilježiti, ovaj ajet, ovaj ajet i sure Zumer govori o velikom širku. Ovaj ajet i sure Zumer govori o velikom širku. Pa je dozvoljeno da bi se ukorio mali širk, da bi se ljudi odvratili od malog širka citirati i dokazivati ajetima koji govore o velikom širku, ne bili se pobojao. Dozvoljeno je koristiti kuranske ajete i hadise koji govore o velikom nevjerstvu kada želiš da ga ukoriš za malo nevjerstvo, dijelo koje je od malog nevjerstva da bi se pobojao. Kaže se širk i šutiš. Kaže se kufr i šutiš. Ne pojašnjavaš mu dalje. Hm? Citiraš. Ovaj kuranski ajet govori o velikom širku govori o velikom širku. Lažna druga božanstva, drugo božanstvo, jasno se spominje, mimo Allaha, to je veliki širk. Dozivanje, upćivanje, dovi, obožavanje drugog mimo Allaha, to je dakle veliki širk. A autor ga je spomenuo u ovom poglavlju, kako sam rekao na početku, koji u osnovi govori o malom širku. Autor je spomenuo kuranski ajet koji govori o velikom širku u poglavlju koji govori u osnovi o malom širku. Ha, kao što ćemo doći i vidjeti sada i ostala, ostala poglavlja. <clears throat> dakle, autor je spomenuo ovaj kuranski ajet u poglavlju da je od širka oblačiti narukvicu, oblačiti halku ili ovdje, ili končić vješati ili bilo šta drugo da bi se postigla korist ili odagnala šteta. Zašto je spomenuo? Spomenuo je zbog toga u ovom kuranskom ajetu spominju se božanstva od ljudi, od meleka, od džina, od ostalog. Ako oni ne mogu koristiti, pa kako da koristi konac? Ako Allah negira njima, ne može ti bolan jedan melek bez moje dozvole ništa koristiti. Kao da hoće Allah da kaže. Ne može ti melek, ne može ti poslanik, ne može ti niko koristiti dok ja ne dozvolim. Kako onda možeš smatrati da ti može koristiti konac? Da ti može koristiti halka? Pa autor, dakle, zbog toga spomenuo ovaj koranski ajet. Ako ništa drugo, ne može korist onda min babi eula preče je dakle da ti ne mogu koristiti ovi sada predmeti o kojima će biti govor kroz, kroz hadise. Zatim kako reko u većini slučajeva dakle ljudi se vežu za ovo sada što će doći. Halka, narukvica, končić, ovo ono, potkovica kako reko i ostalo, crven konac i slično ljudi se vežu. Nema razumnog, vidljivog, niti razloga, niti rezultata nakon toga. Dakle, vežu svoje srce. A ovdje, na kraju ovog kuranskog ajeta, Allah kaže, reci, dovoljan mi je Allah. I na njega se oslanjam, na njega se oslanjaju oni koji se oslanjaju. Dakle, za njega se vežu. Za njega se vežu. Zato je autor, dakle, i zbog toga spomenuo ovaj kuranski ajet. Nakon toga, dakle, prešao je na spomin hadisa. Prvi hadis kojeg je spomenuo jeste hadis Imrana ibn Husayna radijallahu ta'ala koji kaže da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka ra rađulen fi jedihi halkatun min sufr. Da je vidio čovjeka koji je na svojoj ruci imao halku od bakra, od bronze, od bakra. Pa mu je rekao, ma hadihi, šta je to? Kakva je to halka? I kod ovih riječi učenjaci imaju dva komentara. Kao da je rekao s čuđenjem, kakva je to halka? Šta će ti to? kao da je znao, pretpostavio, jer se kaže, kao će sada doći pojašnjenje, da su stavljali zbog određene bolesti u predislamsko doba. Pa je rekao, šta će ti to? Zbog čega to? Ili kažu drugo tumačenje da je prije nego li donese sud htio da provjeri, da pita. Šta je to? Zbog čega si stavio? I slično. Pa je rekao taj čovjek minel vahine. To je zbog bolesti. Vahina je bolest i ova riječ vahina dolazi od riječi vehn, a vehn je slabost. Pa se spominje da u predislamskom dobu, u džahilijetu, znala bi muškarce pogađati ta neka bolest koja bi ih pogađala u ruku, prvobitno, a zatim cijelo tijelo i gubili bi snagu, gubili bi slabost. Kažu samo muškarce, Allah ne zna. Pa bi imali takvo ubjeđenje da bi stavljali halku od bakra i očekivali dakle da se sačuvaju te bolesti, da im bolest ne pogodi tu ruku, a zatim cijelo tijelo. Pa je rekao zbog te bolesti, zbog slabosti. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže inzi'aha, strgaje, skinije. Nez'a je grubo skidanje fa innaha la teziduke illa vahna, jer doista ti ona neće povećati osim slabost. Ta halka koju si stavio neće ti povećati osim slabost. Fa innaka la umitte vahja alike ma eflahte ebeda. Doista ako bi umro, a ona bila na tebi, nikada se ne bi spasio. A si umro u takvom stanju, a ona bila na tebi, nikada se ne bi spasio. Nikada ne bi uspio. Ovaj hadis zabilježi su imam Ahmed, Ibn Hibban, Ibn Mađa, Ibn Hibban, imam Hakim u svom mustedreku, Bejheqi i mnogi drugi. Oko ocjene hadisa različno sa islamski učinjaci. Veliko. Čak Ibn Hibban i Hakim smatraju hadis vjerodostojnim. Ima učenjaka koji su ga smatrali dobrim, ima čak učenjaka koji su ga smatrali slabim. I šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, je jedan od njih, koji je na kraju cijenio, dakle, ovaj hadis, ovaj hadis slabim. Autor je rekao da ga prenosi ima Mahmed s lancem prenosilaca koji nije loš, u kojim nema smetnje, dakle ima, ima, imaju određene određene smetnje, da vas ne zamaram tim. U citatu kod imama Hakima Mustedreku se navodi ime osobe čovjeka kojeg je vidio. Allahov poslanik, alaihi salca. On je bio On je bio Imran ibn Husayn. On je bio prenoslac ovog hadisa. Prenosi se od Imrana ibn Husayna da je vjerovjesnik Alihi Salocan vidio jednog čovjeka ha, u citatu kod imama Hakima. Ovo je citat imama Ahmeda. U citatu kod imama Hakima da je to bio on, Imran ibn Husayn. Iz čega se zaključuje da se može desiti i učenim ljudima i e, vjernicima da nešto urade, ne znaju propis toga. Pa nam ovaj hadis pojašnjava da ne treba ljude odma osuđivati, ne treba ljude odma odbacivati, ne treba ljude odma korit, e, proglašavati ovakvim ili onakvim. I možda upravo ako bismo uzeli taj citat kod imama Hakima, onda bismo mogli protumašiti ove riječi poslanika Alihi Selocom šta je to njegova želja da ispita, da provjeri zbog čega je to stavljeno. Otku ti, ashab, da to staviš? Ha. <clears throat> Dakle, u ovom hadisu Imran ibn Husayn radijallahu talan spominje da ga je vidio Allahu poslanik alaihi salatu uslam sa tom halkom na ruci. Halkom od bakra na ruci, na rukicom. Jele. Pa nakon što ga je upitao šta je to, nije htio da donosi sud prije nego li sazna i Imran ibn Husayn odgovorio protiv te bolesti, rekao je da se strga. Jer doista to ne može koristiti. Može samo povećati bolest još više. Kako? Pa čovjek se, i to će doći potvrda u kasnim hadisima, čiji će doći spomen, čovjek se veže za to i Allah ga prepusti tome. Pravilo je da onaj koji bude tražio korist od nekoga drugog mimo Allaha ili očekivao da taj neko drugi mimo Allaha odagna štetu, Allah ga prepusti njemu. Odnosno, prepusti njegovo srce njemu. Pa očekuj, hoćeš li postići korist. Pa zbog toga kaže poslanik Alihi Salosom, to ti neće povećati osim bolest. Ti očekuješ izličenje, ti očekuješ da se zaštitiš od te bolesti, a ona će te pogoditi, pogoditi. Gotovo. Traži korist samo od Allaha preventiva, postizanje zaštite i ostalo kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, a ne dakle od ovoga. Nakon toga je rekao doista da si umro na tome ili sa tim, nikada se ne bi spasio, misleći, sada spominimo ovo pravilo. Nakon ovoga doće u brojnim kasnije poglavljima to pravilo prolazit će, prožimat će se. Sve ove stvari za koje ne postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu. Dakle, da Allah nije propisao niti Allahov poslanik alihi salosom za postizanje koristi, bilo koje koristi, ili otklanjanje štete, bilo koje šteti. Dakle, nije propisao Allah niti Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam. Niti je dokazano od strane pouzdanih ljudi, povjedljivih ljudi, ne znam, konkretno kod bolesti, ljekari da su rekli taj i taj lijek doista koristi ako budeš radio, postupao tako i tako, sačuvat ćeš se bolesti ili izliječeš se od bolesti. Dakle, povjedljivi i pouzdani i čiji je dakle rezultat vidljiv, a ne dakle iščekuje se, iščekuje se, srce se veže za to. Dakle, sve mimo ovoga, sve mimo ovoga, ako čovjek bude smatrao da se time postiže korist ili otklanja šteta, možete li me pratiti? Dakle, nije propisao Allah, niti Allahov poslanik. Nije dokazano od strane pouzdani povjedljivih ljudi da to koristi ili otklanja štetu. Dakle, sve mimo ovoga, ako čovjek bude smatrao da je to put do postizanja koristi, a Allah je taj koji daje korist, na takav način čini mali širk. Jer propisuje od sebe. Allah nije propisao niti Allah dao na rukama drugih ljudi pouzdani, povjerljivi da se obistini da to koristi. Dakle, takav čovjek propisuje od sebe. Makar i vjerovao da Allah je taj koji liječi. Ali propiše od sebe. Ovo je lijek. Poput, dakle, ove halke. Da se zaštitiš preventiva, da se izličiš od te bolesti, to je. Niti je dokazano, niti postoji u Kur'anu ili hadisu govor o tome, već dakle veži svoje srce i ščepuj, bit ćeš sačuvan. Ne smije niko ukrasti tele, stavi potkovice na vrata, niko ne smije ući. Stavi crvenu krpu na rep krave, neće je niko ureći, mlijeka će davati i davati. Krpa, potkovica, čuvar kuća, sačuvat će ti kuću od lopova. Dakle, mali širk. Ako bude i vjerovao da Allah je taj koji daje korist ili otklanja štetu. A ukoliko bude vjerovao da to, u ovom slučaju hadis se spominje halka, da to liječi, da to liječi, onda čini veliki širk. Dakle, Allaha uopšte nigdje nema u, to, u toj njegovoj koristi, poput ovih mnogobožaca koji su tražili od svojih božanstava. Pa na takav način čovjek ovu halku, ovaj konac i ostalo pripisuje Allahu kao druga potkovica da će mu doista ona koristiti. Ha, pa dakle, ovo je pravilo koje će se kasnije prožimati. Ako čovjek bude vjerovao da Allah koristi ili odagnava štetu, a da treba posegnuti za ovim ili onim, o čemu ne govori Kur'an, niti pouzdani, povjerljivi ljudi, onda je to mali širk. A ukoliko bude vjerovao da to liječi, da to koristi, da to šteti ili da gnava štetu, onda je dakle to veliki širk. Čovjek izlazi iz vjere skroz. Izlazi s tim dijelom, ubjeđenjem, makar je ne stavio, izlazi iz vjere. Izlazi iz vjere. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa da prilikom donošenja osude ili suda o ljudima, stvarima, potrebno je ispitati, provjeriti namjeru, pa tek onda donijeti sud. Vidimo postepenost u otklanjanju zla. Kaže šta je to protiv bolesti? Skini. Dakle, prvo se govori, ako koriste riječi, ako riječi budu djelotvorne, otklonio si zlo riječima. Tamam, nećeš posezati za nečim drugim. Pa dakle, vidimo postepenost skini, čovjek skinuo i završena stvar. Bitno je da se zlo otkloni. Zatim vidimo iz ovog ajeta, iz ovog hadisa da je zabranjeno liječiti se nedozvoljenim haramom. Propisano je liječenje, oko toga se malo razilaze učenjaci, je li obaveza, nije obaveza, pohvalno i ostalo, širok govor, nekoliko mišljenja. Ali zabranjeno je liječiti se haramom. Propisano ili dozvoljeno je liječiti se, liječiti se halalom. Vidimo, na neznanje ne može opravdati postupak. To što ne znaš, to ne znači da trebaš ustrajavati kada saznaš. Gotovo, nisi znao, kad saznaš ima da skineš. Ima da se ostaviš tog dijela. Danas, braća i sestre, kada im kažeš i doneseš dokaz, najviše se vade na šta? E, Iva, da, ja ima različiti. Sad ovaj kaže ovako, onaj kaže onako. Ko reko o tom pitanju ima drugo mišljenje? Hajde reći ko o tom pitanju ima drugo mišljenje. Kaže, jel mi dozvoljno jest kokošije meso, babo, ocapari glavu od jedan put. Sikira i ode glava na drugu stranu, trup na, na, na, na jednu, glava na drugu stranu. Eto, nezgodno mi je, napravit ću im problem, nezgodno mi je da ne jedem, pa mogu li ja kako? Pa rekao, odakle to? Rekao, to što ti govoriš je opasnije od onog što babo radi. Iz tvog govora se može zaključiti da nije dozvoljeno jesti tako meso. Odakle? Odakle? Propisano je da se prekolje dušnik i jedna ili oba dvije vratne žile. A ako se skroz presječe tamam, prazilaze se oko toga je li bolje ili ne, bolje je li nožem. Ali ako čovjek odsječe skroz glavu, to je dozvoljeno. Odakle haram da bude? Aj kaže vi daje se razilazite. Ko se razilazi oko ovoga? To je glavni izgovor. To je glavni izgovor. Tamam, nisi znao, nisi znala, kada saznaš, reci, dobro, u redu, završeno. Nema se više pravda. Prošli puta sam govorio i Surijel Kefil, tako, raspravljanje sa batilom, sa lažima. Samo da se teško prihvat treći, pogriješio sam. Pogriješio sam, bolje je da budeš zadnji na kara, u karavani koja je na istini, nego da budeš na čelu pročelju prvi karavani koja je, koja je na lažima. Pa dakle, neznanje ne može biti opravdan razlog za grih, grešku. Kada se sazna, ostavlja se to. Ne možeš dakle da bude da to bude razlog uh, ustrajavanja u grija. Vidimo iz ovog hadisa da se dijela, propis dijela i propis čovjeka veže za šta? Za ušetak. Doista da si umro na tome. Da si umro na tome, nikada se ne bi spasio. Dakle, ukoliko čovjek se pokaje, ostavi se toga, pokaje se, ne umre na tome, umre na ispravnom ubiđenju po pitanju toga, tu ako Bog da nećemo, nećemo štetiti, ako se pokajao za toga i za to. Ali ako umre na tome, onda, onda je velaj. Također vidimo, ha, iz ovog hadisa da lijepa namjera ne može da opravda djelo. Neko djelo, dakle, koje nije ispravno lijepa namjera. Eto, ja se htio zaštiti od slabosti. Ja mislio, to što si ti mislio, to je druga stvar. Nije dovoljno to, nije dovoljan, nije namjera, već dakle potrebno je urati, ali ispravno, ispravno djelo. Niti je dakle namjera razlog da se ne ukori to djelo i njegov počinilac. A čovjek je imao dobru namjeru, pusti ga, nemoj mu ništa govoriti. Mora se otkloniti zlo, jeste, jeli, Možda ćeš ti zbog nekog dijela, zbog nekog nijeta, neke namjere imati nagradu za to. Ali ne može se opravdati to dijelo, niti dozvoliti ti da ustrajavaš u tom dijelu samo na osnovu tvoje lijepe namjere. Poznato je, mjeli. Zašto se ovo pravo spominje od Ibn Temije? Vidimo, dakle, ako se uzme da je smatrao da je propisano na takav način liječiti tu bolest. Hm? Je li tako? Nećemo reći da je imao objeđenje da to liječi. Već da je postojalo objeđenje da, da je to metoda, način, lijek za izličenje od te bolesti. Kako rekao mali širk. Šta kaže na kraju poslanika Alihi Salocam? Da si umro na tome ne bi se spasio. Iz čega se zaključuje iz ovog hadisa se zaključuje da se i mali širk ne oprašta. Da si umro na tome ne bi se spasio. Ne bi se spasio vatre, morao bi da uđeš u vatre. Da si umro na tome. Znači ne ostavljajući, ne kajući se za to, smatrajući da to liječi. Da, da, da, da je to put, metod, način do lijeka, izličenja. <clears throat> A pa zatim vidimo da je u hadisu dokaz da onaj koji se osloni i veže za nešto, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala tome i prepustiti. Nakon toga, dakle, autor je došao sa hadisom pa kaže وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ ibn Amir. Dakle, njemu, kod njega, kod imama Ahmeda, jer je rekao da ovaj hadis bilježi imam Ahmed, pa kaže, kod njega je također hadis od Uqbeta ibn Amira, dakle da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao men ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك Dakle, prenosi se da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao men ta'allaka temimeten. Ko u arapskom jeziku ima allaka, ha, odatle dolazi i naziv sure al-alaq. Ha, zakvačak. Allaka je zakvačiti. A te allaka ima to značenje još jače. Zakvačiti to na sebe i svoje srce za to. Hm? Zakvačiti, staviti to na sebe i svoje srce vezati za to. Pa kaže poslanik Alihi Salusam ovo. Ko na takav način objesi na sebe, stavi na sebe, zakači na sebe, temimeten. Šta je temima? Temimeten, ne znam kako je kod vas prevedeno. Talisman. <laughs> Šta je talisman? Zapis Hamailija. Ha. Dobro, ja sam našao da šehe Husemini i drugi kažu ogrlica, končić, zapis, hamajlija, sve, dakle, u tom značenju, što čovjek stavi na sebe, ovako šeho se im baš kaže, što stavi na sebe, na svoje dijete, na neku drugu osobu, na auto, na kuću, radnju, fabriku, s ciljem čuvanja od ljudskog uroka. Hamajlija, zapis, ne znam, končić, ogrlica, s ciljem čuvanja od ljudskog uroka, da te neko ne urekne tebe, tvoju kuću, tvoje auto, potkovica, tvoje auto, tvoju radnju, proizvodnju i slično, ti neko ne urekne pa da izgubiš bereket. Ili, dakle, džinskog uznemiravanja, dakle, da sačuva se od tog uroka ili da postigne bereket, da ostvari korist. Dakle, ne stavlja se samo da svrati pogled ljudi na nešto drugo, da ga ljudi ne ureknu, već isto tako stavlja to da bi postigao bereket Hamajliju pa po svim zidovima, u autu, u hamajliju, u kući, u fabrici i ostalo, da bi postigao bereket. Ne samo dakle da bi otklonio štetu od sebe, već dakle da bi postavio, postavio također, da bi postigao bereket. Dakle, na to se misli ovdje u hadisu. Ko to okači na sebe s tim ciljem? da se sačuva od uroka ili džinskog uznemiravanja, ljudskog uznemiravanja ili džinskog uznemiravanja ili da postigne bereket. Kaže poslanik Alihi Salazam, ko to objasi, fela etem Allahu le. Allah mu ne upotpunio to što očekuje. Očekuje da bude sačuvan od uroka ljudskog ili džinskog ili da postigne bereket. Allah mu to ne dao. Odnosno, Allah mu dao suprotno od toga. Prepustio ga tome. Pa pogledaj hoće li te to sačuvati uroka. Pogledaj hoće li te to sačuvati džinskog uznemiravanja. Pogledaj hoćeš li time postići bereket. Fela etem Allahu le. Allah mu to ne upotpunio. Njegov cilj, njegovu namjeru. Ili dalje kaže وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَتَنِ Jel tako? Spominje se kao školjka. Morska školjka bilo je prisutno kod njih objeđenje također jeli, u predislamsko doba da ta školjka čuva čovjeka jeli, od uroka fela vada Allahu leh. Kaže se, Allah mu ne dao mira nikada, Allah mu ne dao nikada spokoja. Dakle, ko to objesi da bude sačuvan od tuđeg uznemiravanja ljudskog ili džinskog, Allah mu nikada ne dao mira. Allah mu nikada ne dao mira. I nakon toga spomenuo je drugi citat, men ta'allaka temimeten, ko okači i veže se za ovu temimu, malo prije što bi pojašnjenje, fe kad ešrek učinio širk učinio je širk. A ovi stvari, jel tako, ima kod nas mnogo. Ovi stvari ima kod nas mnogo. Končić, halka, narukvica, čibre, potkovica, nema šta više nema. Da bi se sačuvao uroka, da bi se sačuvao ovoga ili onoga, da bi postigao bereket hamailija, zapis. Kao što je poznato, učenjaci se razilaze i dovoljno je to što se učenjaci razilaze da se ostavi čak Hamailija u vidu Kur'ana. Hamailija sačinjena od Allahovih imena i svojstava. Kur'anske sure. Dakle, i takvi zapisi razilazi se u lema. Jedni dozvoljavaju, drugi ne. A dovoljno je to što se razilaze, dakle da se ostavi. Dovoljno je to što se razilaze da se ostavi. Pa vidimo, dakle, poslanik Alihi Salucam kaže فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ Allah mu to ne upotpunio, dakle, dovi. Allah mu ne dao to što traži. I poslije još jasnije, Allah mu ne dao mira nikada zbog toga. Kako može tražiti od toga korist? Kako može svoje srce vezati za to? A ne za Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta si ostavio? Ko ti onda Allah? Samo u knjigama, na jeziku. Svoje srce, pazi, ja sam rekao, poseban termin je došlo u hadisu. Ta'allaka, stavio i svoje srce vezao za to. Šta, šta ti Allah? Kad ćeš vezati svoje srce za njega? Za njega? očekuje skorist od, od toga. Pa dakle, i tekako, i tekako, jeli, opasno. I vidimo, dakle, sve to je prisutno i kod nas. Dakle, ubjeđenje. Što je stavio onako da uljepša? Kako će se potkovicom uljepšati auto? Uljepšati vrata. Zbog čega se stavio? Dakle, jedno od dvoga je. Ili smatraš, da je to propisano tako rati da bi se sačuvao, da bi ti Allah dao bereket ili da bi Allah od tebe odagnao štetu, to ti je rečeno, stavi, to je propisano, ili smatraš što, ili smatraš da doista dakle, to koristi ili šteti. Pa upao si u najmanju ruku u mali širk. U najmanju ruku u mali širk. Pa vidimo dakle iz ovoga hadisa, da vješanje ovakvih stvari i vezanje srca za ovakve stvari s ciljem postizanja koristi i odagravanja štete od širka. Od širka. Vidimo općenito da je dozvoljeno grešnika prokleti ili doviti protiv grešnika. Allah ti ne dao. Ili Allah mu ne dao. Došlo je ko objesi, Allah mu ne dao da se upotpuni njegova namjera. Nije spomenuto ime, nije nikome direktno obraćeno sa ovim riječima. Već ko učini to i to, Allah mu ne dao. Dakle, upućivanje dove općenito je dozvoljeno. Zatim vidimo dakle koliko je, je li opasno iz ovog drugog citata ko to stavi da je zasigurno počinio širke. I nakon toga autor je spomenuo predanje govor Huzefe radijallahu ta'alan kojeg je zabilježio Ibn Ebi Hatim poznati muhaddis učenjak iz hadisa i on ima svoj tefsir i zabilježio je ovo predanje o svome tefsiru od Huzefe radijallahu ta'alan da je on Huzefe vidio čovjeka kako na ruci ima končić kojeg saznao je da je stavio protiv također bolesti, protiv vrućice, protiv groznice. Konac šta može koristiti u tu svrhu? Ha? Pa mu je strgao taj konac s ruke, a zatim proučio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Jusuf وَمَا yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. I većina njih neće vjerovati u Allaha, a da nisu i mušrici, mnogobožci. Dakle, vjeruju da Allah postoji, ali mu čini širk. Većina ljudi. Strgao je to s njegove ruke i proučio, proučio dakle, ove riječi. Oko ovog predanja također ima govora ili vjerodostojno ili nije. Dakle, ovaj dio da je proučio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala oko tog, tog dijela se razilaze. A dakle, da je strgao da je strgao, dakle to je vjerodostojno ili prenešeno i zabilježeno. Pa vidimo dakle iz ovog predanja Huzeife radijallahu telan spominje se u komentaru da je bio u posjeti bolesniku koji je imao, bio bolestan, imao temperaturu i vidio je na ruci taj končić vidio je taj končić sa onim čvorićima pa je strgao i vidimo dakle da je ponekada naročito ukoliko je to u tvojoj ovlasti, dozvoljeno otklonuti, suzbiti dijelo koje je od nevjerstva ili širka bez da pitaš. Bez da pitaš. Znači ti dođeš u svoju kuću, žena ti nešto unijela, nije znala, a to je grije, dozvoljeno ti je dakle to da ostraneš. Viš pitaš ženu, a? nije valjda ona šef ili u kuću svoga sina, ili dakle u svoju radnju i ostalo. Neko je donio, na primjer, ovakve stvari. Neko od radnika ima ubjeđenje i donio potkovicu za variju. I slično. Dakle, dozvoljeno ti je to svojom rukom da otkloniš. Dozvoljeno ti je to svojom rukom da otkloniš. Bez da, jel, tražiš dozvolu od njega. Pa vidimo, dakle, i ovdje, Eh, da je to ništavno ubjeđenje da konac može nešto da, da koristi. Tak halka, konac i slične stvari mogu ti pribaviti korist, mogu te izliječiti, mogu biti eh, preventiva da te zaštite od bolesti, da te zaštite od nedaće ili kada ti se desi bolest, konkretno ovo predanje o tome govori, da će te izliječiti. Ne može. Onaj koji koristi i koji šteti jeste Allah. Traženje koristi i šteti od Allaha je ibadet i to je svojstveno samo Allah. I zbog toga je, ukoliko to neko bude tražio od drugih, tražio doslovno ili smatrao da to drugo je propisan put, čini mali ili veliki širk. Dakle, da završimo. Oblačenje narukvice, konca ili ostalo može imati četiri propisa. Hm? Može imati četiri propisa. Može da bude veliki širk. Ukoliko čovjek smatra da doista ta halka liječi, a ne Allah može imati propis malog širka ukoliko smatra da Allah liječi a da je propisano poput ne znam lijeka da se uzme Allah je taj koji liječi ali je propisano da se uzme taj lijek da bi Allah te izliječio slično ha. pa ukoliko smatra ovo da je propisano a nema dokaza za to niti je iko povjerljiv pouzdan govorio o tome niti su vidljivi rezultati niti se odmah osjećaju rezultati onda je to dakle mali širk ukoliko se dokaže da liječi. Ne postoji kuranski ajetniti hadis koji ukazuje da je to jedan od načina postizanja lijeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne znam, danas kažu, je li tako ona magnetna, je li tako halka, magnetna halka koja se stavlja, narukvica. Pa koristi, ne koristi, koristi, ne koristi, koliko meni poznato, zadnja istraživanja, izučavanja toga, jeste da ne koristi. Jeste da ne koristi. Ali ako bi se nešto tako utvrdilo da koristi, da je dokazano, liječnici dođu i kažu jeste, koristi, ili ne znam onaj, kako se zove, što, kosmodiks, kosmodisk, ha, da koristi. I dokazano, onda dakle, dozvoljeno je koristiti onda je dozvoljeno koristiti. Ukoliko, dakle, ne govori Kur'an o tome, niti govori hadis, ali govore pouzdani, povjerljivi ljudi, liječnici ili ostalo, da to doista koristi. Rezultati su vidljivi, onda je dakle to dozvoljeno koristiti bez imalo sumnje. To je treći propis. I četvrto, ukoliko je ta halka, narukvica stavljena ne radi postizanja a, ozdravljenja ili suzbijanja bolesti, već radi uljepšavanja. Kao nakit, onda je to bez imalo sumnje dozvoljno, ali ženama. Ženama. Znači ono što muškarac može da stavi, jeste samo prsten srebrni a muškarac da nosi narukvicu, muškarac da nosi lančić, dakle to nije od načina ukrašavanja muškarca. Ha, sahat. Dakle, vidimo mnoga braća, ima ih koji nose narukvice, ima ih koji nose lančiće. To je poistovjećivanje sa ženama, to je ukras žena, ono što muškarac može da nosi jeste srebrni prsten. Je li to sunnet, nije sunnet, oko toga dakle ima razilaženja. Šehu Sajmina, Rahimahullah, tala i mnogi drugi kažu da je sunnet samo onda kada ima svojstvo, funkciju koju je imao prsten Allahovog poslanika, ali to sam, tada je sunnet. A onako, mimo toga je dozvoljeno, ali nije sunnet. Dozvoljeno, ali nije sunnet. Ali dakle ima razilaženja. Dočim dakle narukvica, lančić i ostalo, dakle to nije dozvoljeno od ukrasa. Sahat, Husein mi govori, sahat, sahat je za nekoga potrebe, ali tako i uglavnom stavlja se radi potrebe da se vidi koliko je vrijeme, koliko je sati, dakle to je dozvoljeno bez imalo sumnje, nekada je li potreba. Ako ima neko nešto da pita, boje.